บุ๊กทู แปดสิบสอง вісімдесят два, อดีตการสอง минулий час два. แล้วคุณต้องเรียกรถพยาบาลไหม Ти мусив викликати машину швидкої допомоги. แล้วคุณต้องเรียกหมอไหม Ти мусив викликати лікаря. แล้วคุณต้องเรียกตำรวจไหม Ти мусив викликати поліцію. คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหม เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะ Чи маєте ви номер телефону? Я щойно його мав. คุณมีที่อยู่ไหมคะ เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะ Чи маєте ви адресу? Я щойно її мав. คุณมีแผนที่เมืองไหมคะ เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะ Чи маєте ви мапу міста? Я щойно її мав. เขามาตรงเวลาไหม เขามาตรงเวลาไม่ได้ค่ะ Чи прийшов він вчасно? Він міг затриматись. เขาหาทางพบไหม เขาหาทางไม่พบค่ะ Чи знайшов він дорогу? Він не знайшов дорогу. เขาเข้าใจคุณไหม เขาไม่เข้าใจดิฉันค่ะ Чи зрозумів він тебе? Він не зрозумів мене. ทำไมคุณมาตรงเวลาไม่ได้คะ Чому ти запізнився? ทำไมคุณหาทางไม่พบคะ Чому ти не знайшов дорогу? ทำไมคุณไม่เข้าใจเขาคะ Чому ти не зрозумів його? ดิฉันมาตรงเวลาไม่ได้ เพราะว่าไม่มีรถเมล์ Я не міг прийти вчасно, тому що не їздив жодний автобус. ดิฉันหาทางไม่พบ เพราะว่าไม่มีแผนที่เมือง Я не міг знайти дорогу, тому що я не мав мапи міста. ดิฉันไม่เข้าใจเขา เพราะว่าดนตรีดังเกินไป Я не міг його зрозуміти, тому що музика була занадто гучна. ดิฉันต้องนั่งรถแท็กซี่ Я повинен був узяти таксі. ดิฉันต้องซื้อแผนที่เมือง Я повинен був купити мапу міста. ดิฉันต้องปิดวิทยุ Я повинен був вимкнути радіо.